la curiosa stato de duon dormo. Uno e la plei vivezza e rememoro e quion mi conservas pri mia patrino estas consilo quion si ofte ripetis al mi. Ciam vi havos problemon, dubon, dilemon, au ian besonon fari malfacilan decidon, tiam diru al vi mem vespere ce en litigio che la solvo venos matene, cun la unua penso quiu aperos en via capo. Di certe estos la plei bona solvo. Uno el la plei curiosae fenomenoi de la homa menso estas la stato de duon dormo. Prescau ciu iam travivis gin mult foie, cae ofte ec pri strangai pensoi qui subite cae efemere aperas en tiui momentoi. Temas pri tiui rapide passemai secundoi ciam oni trovidias inter la plena constio cae la dormado. Nec tute constia, nec tute dormanta. Di povas ocase ciam oni endormidias au ciam oni vecigas. Mal precisai scenoi, ideoi, creemai solvoi de problemoi au arta inspiroi povas tiam alveni cae tui forpassi. Nun tempe oni science studas tiun fenomenon. Medicinistoi nomas gin hipnagogia stato. Oni consideras gin ideala puncto en la cerba funcciado por apero de creemae ideoi. Artistoi ca scientistoi raportas que belai ideoi alvenis al ili en tiui momentoi. Tamen tiui ideoi ofte tui poste malaperas, se oni ne tui notas ilin. Oni diras che la fama inventisto Thomas Edison fronte al iu problemo, cutimis eniri duon conscian staton dum li tenis en la mano metallan pilcon. Ciam li endormigis, la pilco falis, li vecigis, cae foie captis novan ideon taugan por la situatio. Tio signifas che estas eble trinigi pur utiligi la momentoine de duon dormo. Exemple, se oni restas en la lito, en dimanchei matenoi, post la horo de cutima el litigio, eble oni povas ricevi tiaina momentoina. Esploro montes che virinoi iom pli ofte travivas ilin ol viroi. Anca la practicado de meditado povas faciligi tion. Tiu curiosa fenomeno substrecas la gravetson de mal strecidio dum ciu tago, mese, de la movo plena, mal tranquilla moderna vivo. Gis stimulas la creemon lau plurai aspectoi. Chiam oni mal strecidias, nia conscia mensu iom mal actividias, contraste con la la vango da ideoi quiuin la cerbo productas dum plena activezzo de la corpo. Dum la stato de duon dormo, la mensai limoi estas pli flexible, cae perceptoi il la neconscia regiono de la menso povas ec burgioni. Pro tio oni ofte havas la impreson che tiui ideoi venas el extere. Ideoi povas longe formigi en la neconscia menso antau ol ili ec aperas alla conscio. Certe, ni devus pli ofte doni al nia cerbo tion agrablan chanson.